91.4 de l'FM. Bona nit, sigueu molt benvingudes a l'edició especial amb motiu de l11 aniversari del KDB del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. l'edició 217 del Pim Pam Pum per celebrar que el col·lectiu de dones de Barberà fa 11 anys de lluita contra el patriarcat. En directe, des de la nau Arquímedes, avui farem un programa farcit de temes antisexistes fet per dones. Com sempre, començarem presentant a la gent de la taula. Tenim el Riqui. Hola, bona nit, Riqui. Ei, hola, família. Que bé tornar aquí a Barberà, eh? Ens encanta fer programes en directe aquí a Barberà. I tant. A l'Isma. Bona nit, família. Feliç aniversari, gent del KDB. Gràcies. També tenim aquí a l'Eric. Bona nit, Eric. Ei, què tal? Bona nit. Pues res, com ja ho han dit tot, molt contentes d'estar aquí per molts anys, que, que seguiu així i amb moltes ganes de portar temes i passar-nos-ho bé. Molt bé, un plaer per nosaltres tenir-vos aquí. I a més a més que mai havíeu estat a la Nou de Barberà, eh? I no. tant. Tota una experiència. Sí, bastant I... freda, de moment. <laughs> I al meu costat tinc la companya del col·lectiu de dones de Barberà, l'Estefa. Què dius, Estefa? Hola, bona nit. Uh, <laughs> per a aquelles que encara no sabeu, el Pim Pam Pum és un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que toca estils diversos com poden ser l'esca, el hip-hop o el punk rock i tracta de temàtiques polítiques i socials. Música antifeixista, anticapitalista o, com avui, antisexista. I també, per aquelles que no ho sabeu, el KDB és el col·lectiu feminista de Barberà, nascut el 2005, que treballa contra el patriarcat coordinades per la plataforma Vallès Feminista. Uh, volem donar moltes gràcies per haver vingut i uh, voler compartir amb nosaltres aquests 11 anys de lluita i Est... estem super agraïdes. És tot un plaer que sempre compteu amb nosaltres, ja sabeu que per el que es fa falta sempre hi som. Per molts gràcies. anys. Merci, gràcies. I sense més dilatació, comencem el programa així que... <laughs> dilata, dilata. No, no. Sense més dilació. Eh, eh, eso, eh, sense més dilació. Uh, començarem el programa així que llegueu-vos bé els cinturons, que això arrenca. El primer tema... El... No, no hem presentat la Noe, eh? És veritat. També ah. tenim a la Noelia, la nostra companya, la nostra estimada Noelia, que sempre li dediquem una cançó en aquest programa, que també ens acompanya avui per fer la presentació del Pim Pam Pum i tirar algun tema zarrangano. Bona nit, guapa. Bona nit. I qui comença amb el primer tema, va? Va, avui, avui m'arrenco jo, sense més Dilatació. dilatacions. Sí. <laughs> O amb més dilatacions, ver, aviam. Que és dilatar... lenguaje de Barberà, ¿vale? Claro. Que no lo sabeis. Eso va sí. <laughs> Bueno, sigui com sigui, no. Ara, eh, ja està, ja està, ha sigut un moment, un ensurt. Doncs res, per començar, jo us porto a la Sílvia Tomàs, que l'hem escoltat moltes vegades, que fa res va acabar aquest Berkami que va sortir molt bé, per sort, ja que tindrem nou disc. I, i res, us porto un tema que és una mica especial perquè és de la Violeta Parra, que, que bueno, és una gran, i és que es veu que va néixer al 1917 i com que ja estem arribant a, a que, al 2017, que farà 100 anys del seu naixement, doncs estan preparant moltes cosetes i us he volgut portar un tema clàssic que va sortir el 1954 que es diu La jardinera, així que Violeta Parra des de Xile, eh, cantada per Sílvia Tomàs. Mm. la tierra y en ella espero encontrar remedios para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas y tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco mis alegres pensamientos cuando ya estén florecidos, irán en pos de tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La guardaré bajo la almohada para quedarme dormida. molt sí, no, no sé si l'havíeu sentit, la Sílvia sempre, gairebé sempre la toca als concerts i res, m'ha semblat una bona cançó, ara que farà 100 anys del naixement de Violeta Parra, doncs per començar. Molt bon inici de, del programa, espectacular la cançó que ha triat per començar el Pim Pam Pum el, el nostre company Eric. Ara és el torn de la, de la Noelia, que ens porta un tema zarangano també sucós per començar. Què portes, guapa? Doncs porto el tema d'una cantautora que el passat dissabte vam tenir l'oportunitat d'escoltar en directe a l'Ateneu de Barberà i és una, es diu, és una cantautora que el seu nom és Lídia V i és de Barcelona i el tema que, que porto es titula En femenino i tal i com ella va explicar allà a l'Ateneu, és un tema que va treure perquè doncs, ella va explicar que havia estudiat Humanitats i dins d'Humanitats estudia, va estudiar molta història i es va donar que a totes les classes d'història sempre eren els homes els qui eh, conquistaven... Sempre els que... parlaven d'homes. Sí, i aleshores ella eh, es va inspirar en aquest tema i va, eh, es, va, eh, perdó, es va inspirar amb tot això per fer aquest tema que es titula En femenino. Molt bé. A veure què us sembla. fum li Olé. los años el dolor tan ciego de no querer ver. Me estalla en la vena del cuello los golpes de historia a través de la piel. cocina hecho alma, guardo el sabor de la sal que trae el viento a esta ciudad, viento que me trae los versos de Rosalía, negra sombra que me asombras, eres la noche y eres la aurora. descuartizada por una fe que odia lo que ansía. Fui sacerdotisa en Avalón y la diosa me enseñó que no hay nada más fuerte que lo que puede traer la mía. què us ha semblat el tema? Guapíssima, guapíssima, Noelia. Pels qui no la coneixíeu... Uau, quin descobriment, eh? Ara estàvem parlant aquí fora de micro que t'anava dient, hosti, aquesta tia, que guai, sí, no? Sí, sí. Lídia V. Excel·lent proposta. M'ha passat dir-vos abans que el tema aquest és del disc que es titula Sin enxufes. Del 2016, no? Del 2016, sí. Guai. Molt bona tria, excel·lent la proposta que ens ha portat la Noelia. Segueix el Pim Pam Pum, segueix el programa de música combativa. Gràcies. Ara serà el meu torn, el de tirar el primer temilla, el de tirar la primera bala. Són la gent de Roba Estesa, la banda del Camp de Tarragona, fan folk, cançó d'autor, rumba i tradicional, i, i són l'Alba a les percussions, l'Anna al baix, la Clara a l'acordió, la Clàudia al violí, i la Gemma a la veu, i a més a més hi ha la Neus a la guitarra, perdó, que me l'oblidava. És un tema de, del Descalces, de l'LP Descalces d'aquest any, del 2016, i que s'anomena Bruixes, per totes vosaltres. Ah, sí. Oh, Soy Llaman diez brujas bellas por ter cara de cartón, pero solamente hay megas donde hay inquisición. N'eren temps de misèria, de por, plors, histèria, quan dues joves es van decidir. Varen emprendre un viatge sols, airen la butxaca i van fer cap al poble veí. Un home les va veure i les va ja estic temps que et toca avui. Entre els crits del feudal ja ve la guàrdia i el reial troben en l'escena d'un crim. S'implantaren mesures a les desconegudes sentenciades per ordre diví. I la gent d'aquell poble portant fustes i mobles una gran pira van construir. Avivant la foguera criden foc i més llenya còmplices del terrible destí les bruixes ja s'encenen la flama, les encega maleeixen tot agonitzant. Nostra vista us aterra, doncs claveu ulls a terra perquè en vindre ens cremeu de la flama Sería inquisición, sin caras o oh cariñas, de que cifra de sol, Llaman bellas bellas, por cara de cartón, pero son Quan al matí següent no canta el gall i veiem aquell poble mort i devastat. I de nits de les cendres s'entreveuen dues nenes que desperten i aixequen el cap. I en aquell lloc de misèria, de por, flors, histèria, dues joves es van decidir. Varen emprendre un viatge sols a Ira, la butxaca i van fer cap al poble preciosa, preciosa, preciosa aquesta, aquesta cançó de roba estesa. Bruixes, què cosa ha semblat aquí a la taula, com ho heu vist? Molt bé, molt suau, eh? Suaveta per començar. Hem començat estem... molt, molt tranquil·lets avui. Estem és un temazo. A mi, en roba estesa, estan fent coses guais i aquest tema és molt bo. Sembla una arcondalla, així com sí, sí, un conte, sí. i no, no, molt guapa, molt guapa. Les bruixes que van d'una banda a l'altra, que no parin, que no parin aquestes bruixes de fer, de fer el mal. Més música combativa, seguim començant, estem molt tranquil·letes, per això aviat començarà a desbocar-se, aixecarem crestes i el que calgui. Mm. Ara és l'Eric qui tira... No, un... ara aniré el Ricky, però perdó, ja... Ara és el Ricky, perdó, que tira el tema. Però igual, espera, ja m'anava bé perquè us volia recordar que si esteu escoltant això segurament és perquè o esteu a la nau celebrant els 11 anys de, del col·lectiu de dones, yuhu, o, o és que si no esteu al, a radiotrama.cat on podeu trobar tots els nostres podcasts o bé ens esteu, és dissabte a les 8 de la tarda i ens esteu sentint a, a Radio Terra. O l'altra opció és que també estem sonant a, a Ràdio Pinsania, si esteu passejant pel Berguedà, igual us arriba l'FM de Ràdio Pinsania, que allà també ens podeu trobar. Així que si us interessa el que fem, allà ens podeu sentir. I ara sí, el Riqui, què, què portes? Vinga, va, la meva primera bala. Us porto... Això ja veureu que és... us sorprendrà que us ho porti jo. Aviam però és que m'ha semblat un, un bon temacle. Eh? Són, me'n vaig cap a Tòquio, l'any 1986 es va formar aquest trio, aquestes tres dones que es fan, es fan dir de 5, 6, 7, 8. Us sona? Sí. Mm. Sortien a Kill Bill? Kill sí. Bill, han fet ah. banda sonora a Kill Bill, de Death Proof també, i diverses, vàries. Tenen una música així molt, Ara, molt de PSO. no? El tema que he triat en aquesta ocasió es diu I'm sorry mama, I'm a wild one, sóc una salvatge, <laughs> extret del disc de l'any 2002 Teenage Mojo Workout i bueno, ja veureu, una mica de rockabilly per animar la vetllada. rock and roll. Oh yeah. Yeah! Rock and roll. Rock and roll. Clar que sí, Riqui. Excel·lent. Molt bé. Guapíssima, guapíssima la proposta que porta el mestre Tecles, Fem pujar aquí el pal a nau, espectacular. Tres xavalotes de Tòquio, eh? Sí, sí, Tòquio el 86. Partint la pana. I res, seguim començant aquesta segona volta en aquest programa especial pels 11 anys de, del col·lectiu de Dones de Barberà. Eh, què portes, us... què portes? Us porto un grup que pot ser controvertit perquè, perquè igual tira a pim-pam-pop una mica <laughs> Home, la meva ara també era bastant ah. popera. Bueno, després ho valoreu, però, però el tema és que és, és un grup que es diu Skank Anansi, que van néixer a Londres al 94, després van parar un temps i van tornar al 2008, i, i és bastant divertit perquè venen molts discos i estan així dins del, del rotllo com, comercial, però en realitat totes les cançons que fan i ells són uns són uns punquis. Llavors eh, està guai, que, que un dia els hi van dir que si eren Brit Rock i van dir que eren Clit Rock. La, la cantant ja ho veureu, és una negra que té una veu espectacular. Eh, aquest tema es diu Week, és del seu àlbum Smashes and Trashes del 2009 i bueno, aviam, aviam què us sembla. bona, bona. Sí? Sí, Déu-n'hi-do, déu nhi déu el Manolo, que està aquí baix, que avui no ho hem comentat, però no, no la tenim amb nosaltres, la tenim de conserge. Manolo! És una paradoxa que el nostre company de programa hagi d'estar currant quan tu estàs fent el programa. Però, sí, però és, és, és molt estrany, És molt estrany. Sí. Et trobem a faltar, que ho sàpigues, bonic. Però bueno, sí. Pues Després tira't un no? tema. Una, porta una mica de despeine perquè el Manolo fora de micro em comentava que igual m'havia passat de pop. Que podria ser. Podria ser, però bueno... <laughs> S'aguanta, s'aguanta. Eh? Segurament, el Lara, segurament a Lara no diria el mateix. <laughs> Feu bon. pujar el pa o què? Fem pujar el pa? Vinga, una mica de ballaruca com a mínim. Mira, són els 11 que traduït de l'euskera significa eure. És una banda bilbaïna formada per, per estudiants, tots, tots i totes elles eh, guiputxis, de, la Kangi Pucci. És una banda de recent formació amb, eh, amb la Yosune com a vocalista i Triquitilari, l'Auxue eh, com a vocalista i a la pandereta, Aichol a la guitarra, Inara al baix i Peru a la bataca. És un tema que vull dedicar molt especialment a la meva companya de vida, la meva estimada Noelia, que sempre, sempre hi és, avui també, i que porta com a títol El de Pangora. Bona boníssima, bona boníssima aquesta cançonassa d'Escunxa, la banda d'aquí Puigís Bilbaïna. Uau, és que es prometen, eh? El de Pangora, donaran molt que parlar d'Escunxa, donaran moltíssim que parlar, estem segures. Deies futurs és Nebelsa, no? Sí, sí, la veritat és que se'ls se, se preveu una, una progressió brutal, és una penya que no, no han tret encara el seu primer CD i ja, i ja sonen com, com heu vist bueno, estem, estem amb moltes ganes que sigui la Fira del Dix i, i del Llibre de Durango, que serà quan presentaran el seu, el seu treball i esperem tenir-lo aviat entre nosaltres per poder degustar-ho. Més música combativa, això no s'atura, ara és el Ricky qui, qui comença a agafar ja el segon, el segon o el tercer... Segon, segon. La segon la, round, la, segon la round, bala. fight. Me'n vaig cap a Madrid. Molt és, I és una novetat, són sí no? les xavales que es diuen Fuego. Benvingudes. Benvingudes i us porto un tema que és una versió en realitat. És una versió d'una cantautora americana que es diu April Mark, que el tema aquest en qüestió ha sigut la banda sonora de, de la cançó Death Proof ah, de, de la pel·lícula de, de Tarantino. O sigui, com les altres d'abans que també eren una mica tarantineres, doncs aquest, aquesta també. I bueno, la cançó es diu Chick Habit, Chick Habit i ja, és he escoltat també la versió original i és bastant similar, crec que fins i tot és una mica la lletra traduïda més o menys literalment. Molt curiosa, ja veureu que la disfruteu. Fem-li tu, Llena. lletres feministes. Hòstia... Música com tocava avui, no? Grata sorpresa, eh? Molt benvingudes a aquestes Fuego, si hem de fer això, que vinguin quan sí, vulguin. Ja, eh? sí, ja, ja les tornaré a portar perquè no, això no és representatiu de la música que fan, en, en realitat. És la versió aquesta, que, que és bastant similar a la versió original sí, sí. i difereix una mica del seu estil, però bueno, un primer tastet ja està bé. Ben guapa, ben guapa. Bé, Músiques combatives, lletres punyents, aquí al pim-pam-pum, això no s'atura, continua endavant aquesta edició 217 especial aniversari de l'Ateneu, 11è aniversari, perdó, del KDB, 11è aniversari del KDB. Mec. <laughs> És que l'últim, el, el desel, vam celebrar a l'Ateneu, no? I per això hem fet una mica de confusió. pues, pues res, seguim aquesta, comencem la tercera ronda. Jo us porto la tia Carmen, aquest grup de Barcelona que va sortir el 2011 en el si del, del moviment feminista autònom de Barna. I res, us porto un dels seus hits, no sé si cal gaire més presentació, que és Gordes i peludes. Temacle. Temacle. peludes, tio. Té no per la vena en tota norma. Tot, tot un himne. Com te l'estirada. Ben guapa, ben guapa. Tocava. La proposta de, de l'Eric, tremenda, tremendíssima fent trontollar aquí la nau d'Arquímedes de Barberà del Vallès en aquest aniversari del KDB. Seguim amb el programa. Hola. Hola. Hola. Arriba Bona la Sadi, que dius, guapa, com estàs? La Sadi és una, és una companya també del col·lectiu de dones que, que ve a donar-nos una, una notícia bueno, a part d'agrair-vos la, la presència aquí, eh, volia informar de que el proper 26 de novembre a les 10.30 del matí a la Biblioteca de Barberà farem una activitat amb l'objectiu d'engegar un protocol antisexista als espais d'oci. Eh, llavors, des d'aquí us volem convidar a totes, a eh, persones a títol individual o entitats de Barberà, a participar d'aquest projecte. I bueno, molt bé. Resumidament és això. Vale. Molt bé. Que guai. I quan, quan serà? Com es pot apuntar la gent? Eh, bueno, no requereix d'inscripció ni res, és... És venir. Sí, és venir. assistir. És el 26 de novembre a les 10.30 del matí. A on? Vale. Biblioteca Esteve Palutzier de Barberà. Ahí estarem, clar que sí. Molt bé, excel·lent, excel·lent, excel·lent també la proposta que ens porta la, la Sadi des del pues KDB. Moltes gràcies i, i per molts anys. Eh? Gràcies. <laughs> moltes gràcies, Sadi. Segueix el pim-pam-pum, seguim endavant amb el programa. Ara és el Ricky que agafarà el relleu, que dius, tecles, que te tengo olvidado, tío. <laughs> Anem com al revés avui, no? <laughs> Sí. Perquè sempre mires a l'altra banda. És ben perquè estem situats al revés. Normalment jo estic on està l'Isma i l'Isma està on estic jo. Em porten boig, mm. avui. Ai, coses del directe. Coses que passen. <laughs> Vinga, va, jo us tiro la meva tercera bala. És del País Basc, que és La Fúria, aquesta cantautora... Que així, fem sí. Bueno, fem sí, sí, és veritat, que fa més hip-hop que, que una altra cosa. Ja veureu, aquest tema ja l'havia portat en una altra ocasió, però és que avui valia molt la pena repetir. I res, diu Xula. Xula, que xula, xula. silencio incómodo que estúpidas palabras callas denso. Respiro poco oxígeno, sazono con cianuro y lo mastigo. Tendré que preparar bien la salida. Soy la rama que los vientos no pudieron arrancar. Me inspiro con el rumor salvaje, el oleaje sin control del mar bravío. Peleo con más o menos éxito por todo lo que creo. Sin piedad. Como las perras más pequeñas atacando a los fantasmas, no controlan su tamaño. Al darme cuenta me río, soy presa de la norma como todas. La conciencia es el primer permiso penitenciario desde cría, soñé con otra vida. Canciones de caramelo como un bucle en mi cabeza, mientras en mi sangre se gestaba la venganza. Yo conmigo tú gustan tus tripas, yo conmigo no beso coronas, yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo, tú contigo, curro pero tiene las vainas. Yo conmigo tú buscan tus tripas. Yo conmigo no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos. Yo conmigo, tú contigo, curro propio y menos vainas. Me revelo porque quiero seguir viva, me parezco a las que luchan, me declaro solo mía y desde el día en que mi madre me parió tengo la furia en la mirada. Hoy me he despertado con el buche lleno de ira, no controlo bien la rabia, vivo en el club de la lucha, no hay cartuchos, hay buzos pa' que ni el sol te toque. Yo paso por la vida desnuda y a bocajarro y me las como, no problema, sí soy. Los días buenos vivo, los malos escribo, así que este diario casi que invita al suicidio. La bruja me alienta, Julia tranquila que estás muy cerca. Este mundo crea enfermas o sumisas al sistema cara perra. Me muevo como puedo por las sendas más siniestras que se hallan en mi cabeza. Y si hay censura, haré mil malabares para cagarme en vuestra boca. ¿Has visto tu Heads One Cup? Hoy venganza. Marchita las rosas cortadas, mira nuestra actitud, somos matojos, matorrales, arregadas y voraces. Dejaron que nos ampare, soy la misma quemada en una hoguera, desahuciada, mala madre puta, mendiga camella. El viento peina mis venas, penas en orden y sangre. No arderán nuestras ideas, mal que os pese. Suelto lastres, tú eres pose, yo paso y piso si osas tocarnos avisado. Largo mi traje, mi vida tacones, penas, fieras, masacres, banderas moradas, katana y amigas. Yo conmigo, tú buscas tus tripas. Yo conmigo no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo, tú contigo, curro propio y menos vainas. Yo conmigo, tú gustan tus tripas. Yo conmigo no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo, tú contigo, curro propio y menos vainas. Venga, ahora vuelve las cavernas. soy la chula de invernalia. y y es chula que que furia, eh? Ya te digo. Fem sí des de Bilbao, espectacular tema zarrangano que ha tirat el mestre Tecles, brutal, aquí a l'aniversari del KDB. Continuem amb més música combativa, continuem en aquesta edició 217. Eh, mira, ara us porto una cantautora, és una Skingel, que, ah, que estava ah, sonant fa ah, poc. Ja sabem sí, qui és. Sí, sí, és la Jenny Boo. La Jenny Boo, que és una skingel que fa acústic-ali, oi? Que és un gènere que la veritat no, no el coneixem gaire. És una mena d'oi en acústic. És una, és una cantant d'Ottawa, Ontario, al Canadà, i és un tema que, que he seleccionat de l'LP Proud of Every Scar del 2016 i que es titula Here We Stand, aquí estem família, aquí estem. Foli. Ho, ho, ho! Jenny Boo! Espectacular, déu nhi Des de Canadà, amb, amb molta ràbia i fent aquesta música tan, tan guapa. Què us ha semblat? Bravo, eh? Aquí ja veig més el, el oi, que l'altra que vas portar era realment sí, molt acústica i aquesta ja té més, sí. té més bombo. Sí, la veritat és que no, no sé ben bé si segur que porta banda, eh? però no, no, no hi surt el tema de la banda de la info, és ella com a, com a skin del cantautora que es, que es presenta, i, i l'altre dia és veritat que és una, és, una, és una persona que fa moltes col·laboracions i fa moltes mogudes. L'altre dia la cançó que portàvem era amb una gent d'Holanda, que sí. la veritat és que també tocaven d'allò més bé, però sí que és veritat que era molt més tranquil·leta, molt més, molt més tendra. -hmm. Molt bé, estem una mica tendres o no, seguim endavant amb el programa, segueix aquesta edició 217 especial aniversari del KDB, seguim aquí al Pim Pam Pum, ara és l'Eric qui tira un altre tema zaranga, no dels seus, que ens portes bonic. Pues sí, jo, jo me'n torno, a, me vaig cap a Barcelona i us porto les Sense Furore, que són Turo i Vita, que té temes també en solitari molt bons, és una de Barna, com ja us deia, i us porto un tema que és, del seu, és, el, és la vuitena cançó del seu Nit i Aigua del 2016, que és un tema, és un tema que no, no tenia preparat, però a última hora buscant coses l'he vist i m'ha semblat un, un temazo per canviar una mica de, de ritme, ja veureu, i posar-nos a, a ballar. Eh, us porto aquest eh, Leggings i Làtex. Ballaruca, fenya, ballaruca! Ballaruca! bailando sola en medio de la pista Ella se la tierra, su una feminista No mueve como nadie con sus leggings de Mami, me tienes loquita. La llamado dice Clara no puede hablar. Que está debatiendo en una asamblea de Que no quiere distracciones en periodo precongresual. Ah, me recito poemitas de Mario Alonso Marsal. Ah. Yo soy charnega, de familia obrera. Ah. Canciones del Parrita y el Canela. Pero ella de ese rollo no camela. La conocí en un Bermud de la Riera. Quiere que escriba cartas a las presas. Se ríe de mí, dice que no sé bailar. Me ha dicho mil veces que milito en una secta. Ella es la más cañera de la y diagonal. Cuando la quiero ver, tiro pa'l al popular. Sus andares son los más bonitos del barrio de Sans. Yo no me puedo aguantar si te veo bailar ska. Los aritos, las chirucas y la riñonera. Viendo el booty bailando shari shari. usando malta maltas mami, vamos a pasar pasarlo funny. Siempre que la veo, ella va en capucha en la mani. Pero le miro a los ojos y ya sé cuál es mi mami. Pero dice que ya me tiene vista de alguna otra fiesta no mixta. Y que no cuela el rollo de mi mirilla, porque me ha visto ronear con todas sus amigas. Yo no sé, guapa, yo no sé. Si quieres ligar conmigo, meterme en el SPC. No lo sé, oye, dime qué es lo que. Por ti me gusta un poco más la Isabel Valle. Ella está bailando sola en medio de la pista. Ella es de la negra, es anarca, antiespecista. No entiende como nadie si estamos en la manifa es insurreccionalista. ha llamado dice que ahora no puede hablar. Esta noche estará ocupando la sucursal. Me dice que no espere, que ya aparecerá. Mi partido, mi marido, porque ella no es de nada. Yo ya la he visto Manny, siempre va con el black block la acción directa se enciende por molotov. Dijo que estaría esta noche en Cambación. Tocan sus colegas y hay sesión de dancehall. La llamo y no contesta, a ver si se me acerca. La última vez fundí mi lengua entre sus piernas. Hoy cuatro de Jagger, activa o para la fiesta. Voy un poco burlao, esperando verla. Ella lo mueve, como le da la cara Deslumbrando la sala acompañada de sus panas. Ella perrea con cinco si cabe. Quiero que me domine como ella sabe. Ella es libre, me flipa y se sale ella es gasolina y no necesita a nadie y amor romántico ni patriarcado Darán cantera que me tiene desbocado Bailo con ella pelo es desenfreno Aparecen los nervios y tira el cubata al suelo Se ríe, ay, como me mata No le gusta el rap y mami yo quiero me habla de Kropotkin, de Animal Liberation Se parte el culo de rappers de Hip Hop Nation La parte peta y le rendimos culto Que bien te queda esa cami de escorbuto Ella está bailando sola en medio de la pista Ella es de la tierra, su feminista Lo mueve como nadie con sus leggings de Mami, me tiene loquita. La llamado dice que ahora no puede hablar. Que está debatiendo en una asamblea de Que no quiere distracciones en periodo precongresual. Ah, me recito poemitas de María Dulce Marsal. Ella está bailando sola en medio de la pista. Ella es de la negra, es anarcante No Lo entiende como nadie si estamos en la manifa. Ay, es insurreccionalista. La llamado dice que ahora no puede hablar. Que esta noche estará ocupando una sucursal. Me dice que no espere, que ya aparecerá. Mi partido porque ella no es de nada. Déu-n'hi-do, déu nhi déu si ens eh. arrencat aquí a ballar una miqueta, déu nhi <laughs> Ballaruca amb les de Sense Furore. Escolteu, escolteu la matenció un dia si voleu a casa perquè la lletra també està molt bé. També s'ho val. Ben guapa, ben guapa la proposta de, de l'Eric. Espectacular, com sempre, les propostes que ens porta el nostre col·lega que a més a més és el responsable d'una secció que avui no tindrem, que és la de llibres combatius, ah, sí, però que, no. que setmana rere setmana ens va portant també els millors títols per poder llegir, bueno, doncs això, una miqueta de, de, de bona lletra. Clar. Seguim endavant, això no s'atura, continuem en aquesta edició 217, especialíssima per la gent de, del KDB, que fan 11 anys. És el torn ara de, de les Deadline, aquesta banda londinenca de street punk, amb la Liz a les veus, el Herb al baix, Mikey John a les guitarres, Pascal a la bataca. És un tema que és homònim del, del CD, que primer homònim de la nit, homònimament parlant, We're Taking Over, i és del 2008. Tremendo tema zarrangano el que us ve ara mateix. We're Taking Over. 冯雷。 any rebentant els ciments de la nau de Barberà. Què us ha semblat? Eh, M'han recordat el Sigelpa a mi. Sí, sí, sí. sí. Eh, és, és la quota de Sigelpa, no? Ja que avui no els hem <laughs> portat, que era un programa especial, has Sigelpa. portat el Deadline, que molt bé, no? Encara sí, que no els hem portat, espectacular. us seguim estimant. I tant, i tant, veniu quan vulgueu. I tant que sí. Molt bé, ben guapa, ben guapa aquesta cançó de Deadline, ben guapa aquest We're Talking Over. Segueix la música combativa, segueix el pim-pam-pum, segueix l'aniversari del KDB, que ens portes ara, mestre Tecles? Avui em sembla que no ho hem dit perquè ja s'ha donat com per fet, però avui portem un programa íntegrament amb veus Femení, femenines. Com ha de ser. I, i majoritàriament, si no m'equivoco, també grups íntegrament sí. formats per... No tots, però la no majoria, tots, sí. però la majoria. I també la majoria amb temàtica feminista, com ha de ser. Ai, ai, rizando el rizo, això com és el triple... Triple A, sí. bueno, vinga, va, us presento una nova banda <laughs> que m'ha fet molta gràcia el nom, es diu Tranqui, Tranqui Punky. <laughs> Tranqui Punky. Doncs pues vinga, són a, <laughs> aquesta penya són de, de Córdoba, Argentina, i res, es van formar l'any 2013, o sigui, són bastant recents. Fan un punk balcànic. Oh, oh, eh? oh. Eh? A veure, a veure què us sembla. Extret del disc d'aquest mateix 2016, No me digues que no passa nada, el tema es diu Tengo. Chicha de la bona. Permitir sería absurdo. ¿Cómo miércoles van a controlar? Aquí estamos de vuelta. Para mí están locos. Están locos, no saben en qué país viven. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por canciones, mi jardín lleno de flores. Para todos tus dolores tengo todos mis amores. Tengo sobra de energía para pelear con tu mentira. Tengo salón de poesía para enfrentarme a tu desidia. Tengo todo lo que se te olvida entre unas palabritas que dan alegría. Fluida por tu policía asesina. Tengo un gobierno acá tengo un gobierno pro de la maestra y de la sota cosechando corrupción. Tengo una filosofía de vida, pero usted no ha sido más de nada. Con su de semillas radioactivas. GATILLO fácil de apretar, más fácil de silenciar. Si el natural está mal, si está en la farmacia legal. Gatillo fácil de apretar, más fácil. mi jardín de mil colores. Para todos tus horrores tengo fuego y estaciones. Tengo más de 100 historias que le hacen luz a tu sombra. 800 caballos de fuerza para entrar en tu conciencia. Tengo muertos por diligencia en trenes que hoy siguen mi vigencia. Ilustre ministro sin apretar. Val. Mare meva, no? Com has vingut avui? Quina descoberta. Sí, sí, sí, sí. sí. Avui he trobat moltes coses. Bueno, avui, entre aquests últims dies, que he estat aquí buscant grups exclusivament per, per dones... I... Tranqui punqui, eh? Eren tranqui aquests? punqui, tranqui molt punqui. <laughs> <laughs> Molt interessant aquesta barreja balcànica, molt guapa, molt guapa. La veritat és que val molt la pena el tema Zarrangano que s'ha tirat al... Sí, m'ha costat triar la cançó perquè ja us avanço que n'he escoltat unes quantes i totes sonaven de conya. Eh? Sí, eh? Ja, ja les tornarem a veure. I tant que sí, molt bé, molt bé. Continua la música combativa, ara és el torn de la nostra col·lega Estefa, la nostra col·lega del KDB Estefa, que ens porta un tema zarrangano també, que farà pujar el pa aquí al pim-pam-pum. que ens portes, guapa? Hola, uh, jo porto un tema que és de Cante Pienrélico i es diu Jo soy lesbiana i bueno, Cante Pienrélico és un grup format per homes però té cançons feministes i va néixer el 1980 a Cartagena, Múrcia. y bueno, y, y por petición popular, pues Marmol <laughs> y al el rot Marmol! <laughs> merci. Yo, yo, yo, yo, yo. Déu-n'hi-do, yeah. déu nhi déu wow, wow. Ja està. Déu-n'hi-do com sonava això, eh? sonava que tronava. Ben Molt guapa, ben guapa la, la proposta que ha portat el, el mestre Tecles. <laughs> Sí. Molt bé, molt bé, Riqui. Com te les tires, amigo? <laughs> <laughs> Vols comentar alguna cosa? No, no, tira, tira. Sí, quasi ens pillava el toro, per això fem aquesta veueta, però ja està, tot arreglat. Ara ja anem per la penúltima que tirarem. Anem jo, les vegades. Sí, jo segueixo a Barcelona, eh, segueixo amb les Boca de Baba, que són Latina i Larit, que fan Hilly Hop, i res, de tant en tant canten soles, de tant en tant canten juntes, i en aquest cas us porto un tema zarrangano que es diu Encobertes. Jo vivia a la parra, una parra centenària, fruit de l'oblit d'una porta immobiliària, tapiant debat a bat, no doneu pas al debat, per l'acció directa atenta a escala cisalla mans unides, transporten eines clandestinament, passen la pota de cabra que entrem en un sentiment, en penta col·lectives, la sortiva més vacada, més creativa, un modus operandi que ens situa en l'ofensiva. Si es cau l'anonimat, serà amor, amor, aliança, sota la lluna plena, confreixen totes les feres, juntes superen mancances. Juntes superen s'escurça el tram entre les feres que s'alcen, són fortes, no suporten la farsa en què s'han vist immerses, ja no esperen res, ja no esperen perquè prenen i són desobedients. Són desobedients, eh? Són desobedients, són, són. Són, són desobedients. Tremem plans varis, miren al nostre costat els rosaris. Fora dels nostres ovaris, escandalitzem els avis de l'opus viuen un calvari quan ens miren els bisnos tan macos i variats vàrem aterrar com un obús esclatant al vell de la bona nova, portant actituds noves versus les retrògrades, les veus intocables als seus barris alts, però també pixant i caguen i estan aquí al costat, Sarrià i Bona Nova amb flames, flames propagant la proclama, qui plora no mana i qui mana no plora, a la por perquè l'acció comporta repressió, però no ens poden aturar, no, no, no, no ens poden aturar, creuem la vorera mirem com plou. Els assassins de brau se'ls el passaran els pous, però porucs que són i creuen que tenen dons interestel·lars i van guanyant milions, molts cara al sol, anclats en un passat que sempre fou millor. Ai, quina pudor, si volen però no poden, però al carrer les companyes sense papers no tenen res a fer, la policia les assetja dia a dia, sang i fetge, el mocador vermell viatjava a la butxaca, punt per apuntar aquests gualdrapes en placa, i porra i pistola, compa, no et trobis mai sola, potser algun dia riem dient tot ha estat una trola, però mentrestant tu no trobis sola, eh, no trobis sola, no trobis sola. No trobis sola. Europa fortalesa, seu de la traïdoria més perversa d'arreu. Europa fortalesa, que vagi comptant dies que cau pel seu propi peu. Guapíssima. Sí, les boca de bava Guapíssima. ho saben dir ben alt i ben clar. Ens has deixat. Aquí seguim ens has deixat amb un pam de nas, guapíssima, espectacular la proposta que, que ha portat. Hem de fer una miqueta de, de gazapo, que abans hem dit que la, la cançó anterior a aquesta que ha sonat l'havia tirat el Ricky, l'havia tirat l'Estefa, de <laughs> Pinrelico, havíem fet aquí un, un, una errada, sí, sí, estamos ahí sembrados. Més música combativa, fa molta baixada, anem molt esbarades, no sé si a la gent que ens està escoltant li està amunant el programa, des d'aquí ens ho estem passant d'allò més bé, en aquest aniversari del KDB. Són, és el torn de les Ninja Dolls, aquesta banda de punk rock de, de Falun, a Suècia, amb la Paulina a les veus, Rus, la Martin a la guitarra, l'Emma al baix i l'Anton a, la, a la bateria. És un tema des de l'LP Do It Yourself del 2010 i que porta com a títol Juan I Falling. confusion, hate war. I also want to believe, but I know it's just a dream. I am just like you, no matter what I try to see. When the heat is right, I'll make it count. No one will get me down. i show everyone you will see. I won't go on down. about time to rise to sit in someone's lap. You better live this day like it's gonna be your last. Why I've my whole life like it's got no fucking past. When the heat is right, I'll make it count. No one will get me. Bona, bona, boníssima, boníssima wow. Ninja Dolls, partit de pan aquí al pim-pam-pum, reventant una miqueta més l'aniversari del KDB. Què us ha semblat? Joder, Isma, molt bé avui, eh? Em portes aquest rotllet, ja m'has dit que m'agradaria el que portaves i efectivament, eh? Avui te l'estic tirant, eh? Sí, sí, sí. Gràcies. <laughs> a tu, a tu per, per, per la proposta que, que t'hagi agradat i, i perquè, perquè en fem moltes així, així de bones. I tant. Més música combativa, ser una estatura, seguim en aquesta edició 217 del Pim Pam Pum, fem molta, molta baixada, ens aixequem molt les crestes ja, és el torn del mestre Tecles que estirarà un tema zarrangano dels seus que us farà petar les oïdes. Ja és la meva penúltima bala, família. Torno, a, ara repeteixo amb un grup que vaig portar fa uns poquets programes, són les de The Vodcast, són de Long Island, a Nova York. Són quatre xavales que fan street punk, per entendre'ns, i el tema que he triat eh, es diu My Scars, les meves cicatrius. Enxufa-la! ¡Wow! Atrayón Teclas. Joder, des de Long Island, eh? Long Island, Nova York, de, de The Vodcast. Una banda que es va formar el 96 i ho va deixar el 2001, o sigui, cinc anyets de no res. Punk rock per la vena feminista Clar que sí. a, a pim pam pum. Street punk, en diuen elles. Déu-n'hi-do. Guapíssima la proposta del Mestre Tecles. Seguim a l'edició 217, seguim aquí a l'aniversari del KDB. Seguim molt les això comença a caure en picat, queden tot just un parell o tres de temes. Això encara no acaba, lligueu-vos bé els cinturons perquè encara ha d'arribar el millor. Cap on anem, Eric? Pues sí, mira, perquè estem aquí celebrant l'aniversari dels 11 anys de, del KDB a la nau i no tenim el Manol amb nosaltres per estar aquí fent de conserge i no, no hem aconseguit liar-lo perquè pugés, està, està treballant, però sí que hem aconseguit que ens digués un tema per posar-lo en nom seu. Una petició. I una, Meneses. Eso és. I llavors res, ens ha demanat que portéssim els indios, que no cal presentació, un tema molt concret que és Toque de queda en Palestina, perquè també canta una noia i res, perquè, perquè val la pena sentir-lo, així que pel Manolo aquí teniu Sindiós. Chicha. arribat el Delirium Tremens aquí amb el tema Zarrangano que ens ha recomanat el nostre company de programa el Manolo, que avui està aquí treballant. Com se l'ha tirat el cabron, eh? No està aquí però ha <laughs> fet però tremolar és. igualment. El... <laughs> És que ens faltava el Manolo, jo Manolaco. estàvem molt tranquil·lets i necessitàvem una dosi de... Faltava sin Dios, faltava sí. el Manolo. Deixa'm-ho dir un altre cop per si no s'ha sentit abans. Claro que sí, Manolo, te lo mereces. <laughs> pues sí. I, i res, abans, això ja s'està a punt d'acabar, llavors deixeu-nos recordar que estem aquí celebrant els 11 anys de, de vida del col·lectiu de dones de, de Barberà, des de la nau, i també recordar-vos que, que ens podeu sentir a radiotrama.cat, allà cada setmana pengem tots els podcasts, i també sonem els dissabtes a les 8 a, a Radio Terra, i també pel Berguedà sonem a Radio Pinsania, per l'FM i també per internet. I, i res, ja, ja estem acomiadant-nos, així que... Última què, ronda. Què tens, què tens, Última ronda. La darrera bala que us porto són aquesta Esperra Vieja, la banda madrilenya de hardcore punk feminista, amb la Chinche a la veu, la Helen a, a la guitarra, la Nita a la baix, la Dila a la guitarra i la Noe a la bateria. És un tema de l'LP hardcore punk feminista del 2013 que s'anomena Perra Vieja, com elles, un altre homònim. Sí que són una miqueta de perres viejas ja, eh? I tant. <laughs> Molt bé, ben guapa aquesta, aquesta perra vieja, la banda de hardcore punk, que us ha semblat, aquest hardcore punk per la vena. Eh, aquesta digna del pollastre. Eh? Sí, era, era breve. Sí, dos... Minut i mig com a molt. Aquesta era Made in Pollastre, que ja sabem que li agraden molt les cançons ràpides, si són breves encara són millors. Mm -hmm. I breument eh, acabarem el programa, acaba aquesta edició 217 del Pim Pam Pum, especial aniversari del KDB. Ho hem dit avui per activa i per passiva, però, però estem molt contentes d'haver estat amb totes vosaltres, estem molt contentes que ens hagueu escoltat escoltat. Com sempre, el programa acabarà amb un parell de, de mazarranganos que estiraran els, els companys. El primer, el primer serà el meu. Us porto una penya... Mira, aquest és el primer grup que no són íntegrament dones. Són quatre i dos noies, dos nois, de, de Londres, del sud-est de Londres. Fan un... Això que t'agrada tu, Eric, un post post-hardcore. Secció post, eh? Perfecte. <laughs> un post-hardcore des del disc d'aquest mateix any 2016, Something, separat, Something, el tema es diu Slack. Ah, bueno, i no ho he dit, es diuen Petrol Girls. Petrol, Petrol Girls. Petrol Girls. Petrol. Molt bé. Estupendo. I tu, Eric, què ens portes? Jo, per acabar, ja el vam tirar, crec que l'últim programa que vam fer pel desè aniversari del KDB, però és igual, és un clàssic entre clàssics havia de sonar. Us porto a les Bulpes, des de Baracaldo. Eh, molt bé, tio. Vale? Anem... Ah, vale, ja està, bé, sí, sí, sí. Pues des, com us deia, les Vulpes, des de Baracaldo us porto el seu temazo de, del 1983, Me gusta ser una zorra. Molt bé, i agrair a la gent del KDB que ens ha convidat avui a estar aquí amb totes vosaltres. Per eh, molts anys. Desitjar-los que siguin molts més anys de lluita, de dolça lluita contra el patriarcat. Merci. Gràcies a vosaltres per venir. Us convidem a que vingueu una altra vegada també a l'Ateneu quan vulgueu, ja sabeu que és la vostra casa. I bueno, ha sigut un programa molt xulo moltes gràcies. I, i, bueno, i recordar també l'activitat que ha comentat sí. la Sadi abans del 26, que és molt important, que creiem que, que s'ha d'implicar molta gent. I, bueno, I la lluita gràcies. continua. Sí, sí. Clar que sí. La lluita continua. La lluita del cada continua. Eh, no Espera, que si crec que volen dir alguna, alguna cosa dale, més. Dale. Visca el pim-pam-pum. Visca el KDB. I visca la lluita feminista. Visca. Bona nit, família. Això s'acaba. Salut i revolta. Revolta.